وتعالى يقول الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala uhai ambao watu wamewapatia waishi katika dunia hii miaka kadhaa aliyepewa 20 aliyepewa 30 hata ukapewa mia moja aliyepewa 70 80 liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ili nipate kuwajaribu na kuwapa mtihani yupi kati yenu mwenye matendo mazuri Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka katika umri wetu kufanya matendo yaliyo mema kwa sababu dunia yote namna ilivyo ni sehemu ya pumbao aliyefanikiwa ni yule ambaye hakuzama na lile pumbao akaitumia amana ya umri wake katika yale aliyomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala katika upande wa kutenda na katika upande wa kuacha wama hadhihi alhayatu dunya na hayakuwa maisha haya ya dunia na uhai huu mnaona watu wanaishi wakakusanya mali mtu akapata watoto akawa na cheo yote mnayoyaona yanapitikia kwa mtu illa lahu wa la'ib isipokuwa ni pumbao na mchezo wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan na nyumba ya akhira pepo ndo kwenye uhai wa kiukweli uhai wa kisawasawa lau kanu yaalamun kwa yeyote aliyekuwa na nafasi amepewa na Allah ya umri wa kuishi katika dunia hii afanye pupa kuitafuta nyumba yenye ukazi wa ukweli na yenye ukazi wenye neema kuliko hii dunia na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kukuuliza kuhusu umri wako si ufanye utakavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi akataja suala la mtu siku ya kiyama atakuja kuulizwa katika yale atakayoulizwa ataulizwa kuhusu umri la tazulu qadama abdin haitonyanyuka miguu miwili ya mja katika uwanja wa kiyama يوم القيامه siku ya kiyama hatta yusala an umri mpaka aulizwe kuhusu umri wake fima afnaa aliumaliza vipi uliishi wewe ulikuwa maarufu kama mchezaji mpira maarufu kama ulikuwa kiongozi katika mtaa wako kama hata kama ulikuwa kiongozi wa nchi watu wakakutaja watu wakakufanya kadha uliumalizaje umri wako na kuna watu wameumaliza umri wao katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada kwenda msikitini kuhudhuria swala za jamaa kwenda kujifunza dini yake ametekeleza ibada hii anaisubiri ibada nyingine akimaliza ibada hii anasubiri ibada nyingine mpaka Allah subhanahu wa ta'ala amemchukua katika ulimwengu huu watafanana vipi watafanana vipi watu hawa wawili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala vipi watalingana sawa ambaye afna umra fi ta'ati Allah ameumaliza umri wake katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala wal akhar afna umrahu fi maladhati dunia na mwingine aliuchakaza umri wake katika starehe mbalimbali za kidunia anajua kila mahali anajua kila ukumbi wa mambo ya disco anajua mambo ya kadha anajua hili anajua uovu huu watafanana vipi watu hawa sawa wakija mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu umri wao ndugu zangu waislamu watakuja watu walio uharibu umri wao katika dunia kudai kutaka kurejeshwa tena duniani si kwamba wanarudishwa kuna nyumba zao hawakuuza hawakupata wateja au kuna pesa zake zilikuwa kwa fulani aenda zichukua sasa jamaa zake hawakujua atadai kurudi kwa sababu ya kutekeleza alichokipoteza katika umri afanye matendo mema ana habari na mengine kama kuna ofisi kama kuna kadha kama kuna kadha hamuombi Allah nirudishe kwa sababu kuna shamba langu kwanza nikaliuze au niwaambie jamaa zangu hana habari tena na vitu vyote alivyovikusanya katika ulimwengu anachoomba arudishwe akafanye matendo mema peke yake ambao umri huo Allah alimpatia يقول الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت mpaka atakapomjilia mmoja wao mauti qala atasema rabbi rji'uni e mola wangu nirejeshe mimi la'alli a'malu salihan la'alli a'malu salihan al'amal ili nikatende matendo mema fima tarakt niliyoyaacha kumbe aliyajua lakini akaghafilika ikamchukua dunia umri wake akaumaliza kwenye mambo ya kilimwengu anataka apate muda mdogo tu arudi akalifanya jambo katika mambo mema ambayo aliyaacha na akiwaona watu wengine wanayafanya yeye hakujua mpaka alipoona hakika ya mambo kwamba kumbe hili ndio lenye kunufanisha baada ya kuondoka katika dunia katika surati almu'minun Allah subhanahu wa ta'ala innaha kalimatun huwa qailuha ilo ni neno tu analolisema si kweli anasema tu neno hilo ataka kurudi akirudi huyo watarudi kule kule kwenye yale waliokuwa wanayafanya ni maneno tu wakati umeshapita na ndio maana Allah anawauliza makafiri kwani hamkupewa umri ambao kama ingelikuwa kukumbuka ungeweza kukumbuka umri niliokupa masijakufisha mtoto wewe kama labda kuna mambo hukujua awalam nu'ammirkum je sikukupeni umri nyinyi ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara umri ambao anaweza kukumbuka katika umri huo yule mwenye kukumbuka lakini anaweza kutenda mema anaweza kuswali anaweza kuhiji anaweza kutoa sadaka umri niliokupa si ulitosheleza hilo wajaakumun nadhir na alikujieni muonyaji akawaambia kwamba kuna wakati mtarudi kwa Mola wenu mtahesabiwa yale mlioyafanya katika dunia yenu in khairan fa khair wa in sharran fa sharr ikiwa umetenda shari utalipwa shari na ikiwa umetenda khairi utalipwa khairi umri huo si nilikupeni mimi watu watadai rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal ewe mola wetu tutoe sisi katika huo moto akhrijna tutoe katika moto haya nikutoeni na'mal salihan tukafanye matendo mema amali nzuri ghaira alladhi kunna na'mal tofauti kinyume na zile tulizokuwa tufanya duniani tushaona sasa hakika wasubiri mwanadamu mpaka usharudi kwa Allah umeshaona hakika kwamba moto ndio huu mahala utapenda kufikia ndio pale uombe nafasi hiyo badala ya kutumia fursa ulionayo ya umri hivi sasa ukafanya lile ambalo umezembea katika mema walau tara idhi dhalimuna ولو ترى إذ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 muhasabati alabdi nafsa ndiyo msingi wa mtu kufanya muhasaba wa nafsi yake wa annahu yanbaghi la na kwamba mambo yalivyo inapasa kwake yeye an yatafaqadaha aichunguze nafsi yake fa in raa zalala tadarakahu biliqla'i anhu akiona kuna sehemu kuna uzembe amefanya basi audiriki ule uzembe kwa kuiondoa nafsi yake kwenye ule uzembe au peleke katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala wa taubati nasuh na tauba ya kweli kweli Allah amekupa umri mwaka wa Kiislamu umeingia mwezi huu wa safar yale madhambi tuliyoyafanya katika mwaka uliopita Allah ametutakia khairi ametuvusha mpaka tumeingia mwaka mwingine je tumeondoka nayo tumekuja nayo mpaka huku au tushaweka azma kwamba yale basi tena hatujui mwaka huu utaisha vipi kwa sababu huo mwaka uliopita tumewapoteza ndugu zetu wengi tu wengine wanatuhusu wa karibu kabisa watu wamekosa baba zao waliokosa wake waliokosa kadha na huenda katika nyumba yako hajulikani atakosekana nani baba ndio wewe au mama au mwana au nani je tumejipanga vipi kwenye kuziandaa nafsi zetu kwamba tupo katika safari tunarudi ndio maana al-Fudhail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala alimuuliza bwana mmoja kam umri wewe una umri gani hivi sasa faqala ar-rajul yule bwana akasema 60 sana na miaka 60 mimi qala al-Fudhail Al-Fudhail akamwambia idhan anta mundu 60 sana wewe tangu miaka 60 iliyopita tasiru ila Allah unakwenda kwa Allah manake umeanzia huko ulikozaliwa mwaka wa kwanza unarudi hivyo taratibu si kwamba kila ukienda mbele wazidisha miaka ah kila ukienda wapunguza unakwenda kwa Allah tushiku antasil unakaribia kufika miaka 60 iliyopita wewe uko safarini wakaribia kufika faqala ar-rajul yule bwana akasema inna lillah wa inna ilayhi raji'un faqala al-fudayl ya akhi akaambia eh ndugu yangu hal arafta maana na maneno hayo uliyosema umefahamu maana yake qala ar-rajul na'am nimefahamu araftu anni lillahi 'abd nimeshafahamu kwamba mimi kumbe ni mja mtumwa kwa Allah wa anni ilayhi raji'un na mimi nitarudi kwake yeye Allah faqala al-fudhail ya akhi man arafa annahu lillahi abdu yeyote atakayefahamu kwamba yeye ni mja wa Allah annahu mawqufun atasimamishwa mbele ya Allah arafa annahu mas'ulun atafahamu kwamba yeye ni mwenye kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ومن عرف أنه مسؤول na mwenye kufahamu kwamba ataulizwa mbele ya Allah Ta'ala falyuidda lisuali jawaba aandae majawabu ya swali hilo ukishafahamu kwamba utarudi kwa Allah na utaulizwa je unayo majibu kwa maswali atakayokuuliza Allah subhanahu wa ta'ala fabaka rajul yule bwana akaanza kulia faqala ya fudhail akamuuliza yeye fudhail wamal hila nifanye nini njia ya kupita ni ipi jambo lishakuwa ni hilo qala al-fudhail al-fudhail akamwambia yasira jambo ni jepesi qala ar-rajul wama hiya yarhamuka Allah ni lipi hilo Allah akurehemu wewe qala al-fudhail akamwambia an tattaqi Allah fi ma baqi mche Allah pale palipobaki katika umri wako kama huko nyuma usha uharibu umri ushafanya mambo mengi mpaka umejikatia tamaa madhali uko hai una akili timamu umesikia maneno umezinduliwa wewe ukazinduka antattaqi Allah fi ma baqi mche Allah pale palipobaki katika umri wako yaghfiru Allah laka ma qad madha wa ma qad baqi Allah atakusamehe yale yaliyotangulia katika madhambi yako na yale na pale palipobaki katika umri wako yale utakayoteleza baada ya kumshurudi kwake kwa tauba ya kweli kweli ndugu zangu waislamu tumuogope Allah na kumcha yeye katika sehemu iliyobaki ya umri wetu Allah atatutengenezea yale tuliyoteleza na kuharibu katika miaka iliyopita na pale palipobaki katika zalati ambazo zitatokezea sababu mwanadamu hajakingwa na kukosea lakini tuweni wa kweli katika nafsi zetu na turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kiukweli kabisa kwa tauba kila wakati tukumbuke pale tulipokosea katika umri wetu نسأل alana min alladhina yastamuna alqawla يستمعون ahsana wa sallallahu ala الله muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in